dear Dhamma friends, we are going to have a Dhamma talk in this evening. Liebe Dhamma-Freunde, wir werden jetzt ein Dhamma-Gespräch haben heute Nachmittag. I'll start in a traditional way. You may give a consent with three times sadhu, sadhu, sadhu. So, also, das war der Beginn auf traditionelle Weise, dreimal sadhu, sadhu, sadhu zu sagen. නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ අනුපුම්බේන මේ ධාවි තෝක තෝකං khane khane කම්මාරෝ රජතස්සේව නිද මේ මල මත් නොති Dear Dhamma friends, to start the Dhamma talk, I got a quotation from the Buddha you may find in the famous book called Dhammapada. Um, Ähm, mit dem Dhamma-Gespräch zu beginnen, da habe ich ähm, etwas vom Buddha zitiert und das könnt ihr in einem berühmten Buch finden, das äh, die Dhammapada heißt. So whenever a uh, talk delivered according to the Dhammapada, first we take time to explain the case history. Also wann auch immer da ein Dhamma-Gespräch, Dhamma Pada stattfindet, ähm, da nehmen wir uns die Zeit, um so ein wenig auf die Fallgeschichte einzugehen. It will help us to understand the background under which the Buddha uh, explained the Dhamma. Das hilft uns, den Hintergrund zu verstehen, unter dem der Buddha das Dhamma erklärt hat. Uh, during the time of the Buddha, he had 45 years of Dhamma service. In der Zeit ähm, des Buddha, da hat er 45 Jahre an Dhamma-Diensten. Out of 45 years, 25 years he spent in the town called Savati. von den 45 Jahren, da hat er 25 Jahre in der Stadt namens Savatthi verbracht. So that is the most influenced area with the teaching of the Buddha. Das ist also die Region, die am meisten Einfluss hat, um, ähm, bekommen von uh, der Lehre des Buddha. And within that area, there's a very famous monastery named as Jetavana. Und in dieser Region, da ist ein sehr berühmtes um, ähm, Kloster Jetavana. One day, there were two monks coming from the monastery and preparing themselves for their arms rounds at about 9.30, 10 o'clock in the morning. Eines Tages, da sind zwei ähm, Mönche gekommen, die haben sich ähm, darauf vorbereitet, ähm, dass sie auf Kiribati gehen und haben ähm, so circa 9.30 Uhr, so 10 Uhr morgens sich darauf ähm, vorbereitet, dass sie da ihre Runde drehen. At the edge of the forest, just before entering the village, they were doing their robes so that they were covering both the shoulders uh, for these arms rounds. Und so am Waldesrand, um, da haben sie um, ihre Robe vorbereitet, um, um sich da auf ihre uh, Runde vorzubereiten. And there was a uh, traveler going by that area. He saw uh, two monks came from the forest just before going to the village, they were doing their robes amidst of too much of trees. So he found if it, it is, will be very nice if someone can give a clearance area and give the clearing to the forest so that monks can wear the robe in a convenient way. Also there ähm, da war ein Reisender, ähm, der das gesehen hat, dass ähm, sich da die Mönche ähm, bereit machen da am Waldesrand und da hat er gedacht, na, das ist vielleicht gut, wenn da so eine Lichtung geschaffen werden kann, so dass das für die Mönche einfacher und bequemer ist, ähm, da eben durchzukommen durch den Wald. This idea is just a random thought of compassion. Also dieser Gedanke, das war einfach so ein Zufallsgedanke von Mitgefühl. So after going back his trip, when he come back, he started clearing this area so that monks can get their robe done in this place. Also nachdem er von seiner Reise wiederkehrte, da hat er angefangen, da eine Lichtung zu schaffen im Walde, so dass die Mönche sich da um, ähm, bereit machen konnten mit ihrer Robe in diesem Bereich. And again and again make sure the monks are making use that clearance he has made when and where he see monks are using this space, he was very happy. Und da hat er immer wieder auch sichergestellt, dass die Mönche diesen Bereich, diese Lichtung dann auch wirklich genutzt haben und sich damit ihre Robe bereit gemacht haben. Und wenn er das dann gesehen hat, dass das der Fall war, da hat ihn das ganz glücklich gemacht. But still he see the ground is with full of grass and when they are making the robes, the monk has to be very careful not to touch the grass and the, the dew, so that he thought it will be nice if we can make the ground clear also. Also dann hat er aber gemerkt, naja, da war ja immer noch das Gras da, da mussten die Mönche ja ganz vorsichtig sein mit ihrer Robe auch und was da so an Schmutz da drauf war. Und dann hat er sich gesagt, na, das ist vielleicht auch ganz gut, wenn ich da das noch, das Gras da noch beseitigen kann. And then he found uh Now it is bare land and raw soil. And next day, that idea also came to him. What about bring some sand and make the ground uh, sand bed? Und dann hat er das eben gesehen, ja, mit der Erde, die dann äh, auch in der Robe äh, dran waren, dann, naja, da kam ihm so der Gedanke, ja, okay, dann bringe ich etwas äh, Sand und ähm, äh, unterlegt das Ganze mit Sand. And he was very happy now monks are coming and this is a good area and they can get their robe done. But still, when the hot sun is there, very sunny, when raining, they get soaked. So he was thinking how to make that more improved so that it will be little protected with the heavy sun and the pouring rain. Also er war dann da ganz glücklich damit, dass die Mönche dann weiterhin diesen Bereich genutzt haben, aber trotzdem, da war ja auch die Sonne, das war ganz heiß und wenn das eben geregnet hat, da waren die dann auch durch und durch nass und dann hat er sich überlegt, ja, wie kann ich das noch besser machen, dass ich diesen Bereich da ähm, noch ähm, schöner gestalte, sodass sie sich da mit ihrer Robe bereit machen können. And then uh, he found It's also helpful, but a problem arised, arose the stray cows and dogs coming there and resting and they are shitting on the place. Ultimately, it was little difficult for monks to use it. Und naja, dann ist irgendwie ein Problem aufgetaucht, weil die streunenden Hunde Äh, die sind dann auch auf den Gedanken gekommen, dass das ein schönes Plätzchen war und die haben dann einfach angefangen, da eben drauf zu scheißen und dann war das eben ein ähm, Problem sozusagen. So he was thinking, but there is no answer. So he talked with some of the villagers and uh, telling the history, he told what must be the next best thing to help the monks. Und dann hatte er keine Antwort darauf, was als nächstes zu tun war. Und dann hat er sich eben mit ein paar Dorfleuten unterhalten, um da zu fragen, ja, was ist das nächste Beste, was wir da machen können, um den Mönchen da zu helfen. And they told the best thing is to make a solid little hut with a parapet pole, keeping a gate and put a roof. Uh, so otherwise very difficult to keep these dogs and cows out of the place. Und naja, die haben dann so zu ihm gesagt, da das Beste ist, wenn ihr da einfach so eine Hütte errichtet und da ist ein Tor ähm, davor. Und ansonsten ist das einfach ganz schwierig, da die streunenden Hunde da wirklich äh, draußen zu halten. So he told that he don't have so much of time, the skill and everything, but still he is happy if he can get it done. Also, obwohl er da nicht so viel Zeit hatte und äh, die, die nötigen Fähigkeiten, aber trotzdem ist er dann froh, wenn er das Ganze schaffen kann. And the villagers told that uh, the thing you are doing is very good. Why not we can give him a helping hand? So we'll get together and make a date uh, for the preparation so everyone come together and ultimately put up a very nice hut. Also die Dorfleute, die haben gesagt, naja, was du da machst, das ist wirklich toll, ja, da helfen wir da einfach dabei. Also haben sie da einen Tag festgelegt, sodass sie zusammenkommen konnten und, und da wirklich das auch aufbauen konnten. Und irgendwann hatten sie da wirklich eine sehr schöne Hütte errichtet. And ultimately it came so beautiful <clears throat> and appear very nice fitting into the environment. And one of the person told, shall we offer this to the Buddha and the monk in a formal ceremony. Und irgendwann war das wirklich ganz schön errichtet worden und dann, naja, da ist eine Person dann auf den Gedanken gekommen, ja, sollen wir das Ganze nicht den Mönchen da in einer formellen Zeremonie darbieten? The original person told, I am not a Buddhist, I don't know these things, how to do it. But if that is the case, uh, I will just follow suit. Please, you may come out with and make a formal invitation. Also die ursprüngliche Person hat gesagt, naja, ich bin kein Buddhist, ich weiß nicht, wie man das so macht oder was da so äh, der Ablauf ist, aber okay, ähm, wenn Sie das so arrangieren wollen, dann machen Sie das und ich folge dem dann einfach auch. And then ultimately a team happened, get together and went to the Buddha and told, this is the way it happened, we wanted to give it in a formal ceremony and together with the once lunch dana. Und dann ist ein Team zusammengekommen und die sind dann zum Buddha gegangen und haben gesagt, okay, ähm, das ist jetzt, ähm, was los ist, wir möchten das gerne darbieten und das in einer formellen ähm, Dana zum Mittagessen. And then the date came, people got together and prepared the fireplace, started cooking and by the time about 10 o'clock, everything is meal is ready and they went and invited the monk on the appointed day to come and have a dana and have a formal ceremony for opening. Und dann haben äh, die den Tag da gehabt, die haben das also vorbereitet um, ähm, und äh, bis schon zu, zum, zur Uhrzeit von 10 war das soweit um, ähm, bereit und dann sind sie eben hingegangen und haben dann eben den äh, Mönch ganz formell zu dieser Zeremonie, zu der Dana-Zeremonie äh, dann eingeladen, ähm, dann zum Mittagessen. because the Buddhist tradition, uh, offering a house is a very, very big offering and uh, dana is the uh, ceremonial thing. So everyone was happy for their contribution and they were happy about the original person who started with the simple uh, idea of random kind of random action of kind. As oh, mind. was die buddhistische Tradition angeht, ist, wenn man ein Haus anbietet, das darbietet, da ist das wirklich eine große Sache und ähm, somit äh, waren die da sehr glücklich ähm, darüber und ähm, das Ganze ging eben auch auf diese Person, gerade auf diese Person zurück, die da ganz eben aus einem Zufall, aus einer spontanen Idee heraus ähm, diese Geste der Freundlichkeit erwiesen hat the key person was so happy. Everything happened very nicely without a hitch. And every person come and praise him, telling how thing came up to this kind of a peak. And everyone was happy and waiting for the monks to come for the dana. Und die Schlüsselperson da, die, die war total glücklich, dass das sich jetzt so ergeben hat und was daraus jetzt entstanden war. Und ähm, wir alle haben jetzt voller Erwartung dann auf die Mönche ähm, gewartet, die jetzt zum Dana kommen wollten. And for their surprise, the Buddha himself took the lead and he came and sit on the plates and they were happily offered the dana, but they have prepared for the, the group of monks. Dann zu ihrer Überraschung war es dann so, dass der Buddha bei dem Ganzen an die Führung übernommen hat und die sind dann zu diesem Dana gekommen, zu diesem Mittagessen, wo sie geladen waren und ähm, waren ganz froh, das Ganze ähm, als ähm, anzunehmen. So after the Dana, It's a formality to give a thanksgiving that is called anumodana and lucky enough the Buddha himself started to give a, the anumodana or the thanksgiving talk. Also nach dem Dana, da ist es ganz üblich, dass da so eine Dankesrede äh, Anumodda äh, gehalten wird und da war der Buddha auch ähm, sehr, sehr glücklich darüber, dass er selbst eben diese Dankesrede dann gehalten hat just like I come and sit on the seat, once came, the Buddha asked, what is this occasion, how this came into being, please let the group know the, the event what we are going to happen. Also äh, hat sich da so, so ähm, in den, auf den Platz gesetzt und hat dann eben ähm, die Leute gefragt, ähm, ja, was ist denn dieses Ereignis? Wie ist das Ganze jetzt zustande gekommen, was hier jetzt geschehen ist? So everyone told that a key person, now you are the person to give an introduction. Please tell the Buddha how everything started, how it came up to this kind of a ceremonial moment, and then only the Buddha will start the Thanksgiving talk. Und dann sind sie eben zu der Schlüsselperson hin und haben gesagt, okay, bitte sag du mal dem Buddha, wie das Ganze jetzt äh, zustande gekommen ist und wie das Ganze jetzt ähm, wann passiert es, dass jetzt dieser Punkt erreicht ist. Und nur erst dann, wenn da eben der Buddha Bescheid weiß, dann wird er ähm, entsprechend eine Rede halten. So at, at, the, at the end of his talk, everyone understood the, the random action of compassion, how far it can go and how much social benefits it can make. Und am Ende äh, dieser Sache, da konnte der wirklich ähm, verstehen, was das für einen Unterschied macht. Einfach so eine zufällige Geste der Freundlichkeit, was das für eine insgesamte Auswirkung haben kann. So, in order to explain this whole social event on Dhamma way, the Buddha uttered this particular stanza um also dieses auf ähm, diesen bestimmten Weg, ähm, vom Weg des Dhammas her zu schildern, da hat der Buddha eben diesen bestimmten Vers dann ähm, weitergegeben. So shall we now go to the stanza to analyze it and see how much we can learn from that stanza. Also jetzt gehen wir mal zu diesem Vers, um das analysieren zu können, um dann zu schauen, wie viel wir von diesem Vers lernen können. The first line says Anupubbena Medhavi. Also der erste Vers und äh, die erste Zeile sagt Anupubbena Medhavi. The, the, the Medhavi is the main term, that's a key person. Medhavi means a born wise person. Medavi, also das ist äh, der Hauptbegriff, das ist ein Schlüsselbegriff und das heißt ein weiser Mensch. He always work in a gradual way, anupubbena medavi also der immer so nach und nach ähm, Dinge erarbeitet, Anup Medavi. So the gradual development and the, uh, the born wise nature are both the same. Also diese ähm, Entwicklung, die nach und nach geschieht und dieses Wesen, das Weisen, das sind beides gleich. So when and where someone is uh, grow in a gradual way, in a wise way, the principle it is happening is explained by Thoka Thokan Kane Kane. Also wenn ähm, diese Art und Weise, wo jemand auf ähm, so allmählich da auf eine ähm, weise Art ähm, da heranwächst, ähm, das wird dann erklärt mit den Toka Tokam Kane Kane. Toka means little, Toka Toka means little by little. Also Toka, Toka heißt ähm, klein und Toka, Toka heißt ähm, also eins nach dem anderen, nach und nach. Kane, Kane, Kane means a äh, split second or second by second or thought moment by thought moment. Also Kane heißt also eine Blitzsekunde und das Kane Kane ist ähm, also Gedanke für Gedanke oder Blitzsekunde oder Augenblick für Augenblick. So everything natural on the earth everything natural phenomena is happening in Toka Tokam Kane Kane. Also alle Phänomene auf der Welt, alle Dinge, die geschehen, die am passieren, Toka Tokanam Kane Kane. So whenever something happening little by little and moment by moment, no tension, no stress. Wenn also etwas nach und nach geschieht und Augenblick für Augenblick, da gibt es keine Anspannung und keinen Stress. You can get the complete Uh, support from the constellation. So you can feel when it is growing, it is growing little by little, moment by moment, just like a plant growing on the earth. Dann kannst du die komplette Unterstützung der Konstellation bekommen. Dann ähm, wächst das Stück für Stück ähm, nach und nach, Augenblick für Augenblick, genauso wie das bei den Pflanzen auch der Fall ist, die nach und nach wachsen. Otherwise, if you do not know that, if you are expecting too much of results, that's a source of suffering, that's a source of frustration on the earth. Denn ansonsten, wenn du das nicht weißt, dass die Dinge nach und nach geschehen, dann ist das einfach ein äh, Gefühl für Frust und ähm, Leiden auf der Erde, was dann geschieht. Present day, we on the earth utterly suffering from this stress. Heutzutage ist es aktuell so, dass wir unglaublich stark an diesem Stress leiden. That means we don't know the art. Und das ist, weil wir diese Kunst nicht kennen. So that we have to always remember, toka tokan kane kane, do it little by little, without leaving a thought moment, moment by moment. Also wir sollten uns also immer daran erinnern, dass wir toka, toka, kane kane, das immer nach und nach, Stück für Stück um, ähm, machen, Augenblick für Augenblick. In order to explicit in order to reveal it further, Buddha giving an example. Und um das Ganze dann noch weiter zu entfalten, da hat Buddha dann ein Beispiel gebracht. Kammaro Rajataseva. Kammaro Rajataseva. That is to, that is to indicate how the goldsmith remove the dust and the uh, dirt in an ornament. Das zeigt, wie der Silberschmied ähm, da die ähm, befreit, äh, das Silber. In India you would have seen the females are specifically happy to wear golden ornaments and it is tiny little carvings and they are wearing in the ears and the necklace and the nose and everywhere. Also in Indien ist euch das vielleicht schon mal aufgefallen, dass insbesondere die Frauen, die tragen das lieben gerne, diesen Schmuck, diesen Goldschmuck, ähm, ganz feine Verzierungen ähm, in den Ohren und auch in der Nase, also sehr ähm, ganz, ganz feinen Ornamenten. So when this ornamental thing associating your body, it is always full of dust, full of sweat, full of oozing. So therefore ultimately what happened to the the nice carved ornament is, is covered with grease, with oozing from the body, and ultimately not so glittering, and it don't appear so attractive due to the association with the body. Und was dann irgendwann ja der Fall ist, weil das am Körper getragen wird, da ähm, da eine Menge von den äh, Körperschweiß, dieser Schmutz und alles andere, das ist dann irgendwann verunreinigt und ähm, da glänzt das auch nicht mehr so und irgendwann ist das ähm, Ganze eben auch, auch ähm, das Ornament ähm, strahlt nicht mehr so und ist vergilbt. So what the goldsmith is doing, once given for the cleaning, put on the fire and burn a little tiny layer into ash and then put into water and then brush it. Also was halt der Goldschmied macht, ist, äh, der gibt das Ganze ins Feuer rein und, und gibt da eine kleine ähm, Schicht runter, dass das von der dass da Asche runterkommt und dann kann er das Ganze abbürsten damit. And once that is done, again put into fire and burn a little layer of organic matter. Then once it becomes dust, ash, put in water and brush it very carefully without disturbing the carvings. Und danach wird das dann nochmal gemacht, wird nochmal ins ähm, Feuer gegeben und dann in Wasser und mit, äh, mit dieser Asche wird das dann abgebürstet, ganz vorsichtig, ohne da diese Ornamente, diese Verzierungen zu beschädigen. very carefully, very patiently, layer by layer, he burn and wash it, go into the deep carvings and still remove one by one all the uh, external dust and the grease collected in a very skillful way. Also ganz sorgfältig und ganz achtsam, ohne da irgendwas zu beschädigen, da wird das eben ähm, verbrannt, wird ins Feuer gegeben und dann wird es gewaschen und ganz vorsichtig abgebürstet, um da diese Verschmierungen, diese Verunreinigungen ähm, entsprechend zu beseitigen. When the person is using it for six, seven months, to collect the dust and the grease. The goldsmith take only one or two days, systematically he remove. Once all the dirt removed, he put into aquaricia and put gold plating is going to take place. Und also die Person hat das vielleicht sechs oder sieben Monate äh, getragen, heißt es dann in der Zeit verunreinigt worden und der Goldschmied, der braucht dann nur so einen oder zwei Tage, und äh, da kann er entsprechend ähm, das dann abbrennen und kann da diese Verunreinigungen dann runterarbeiten in dieser Zeit nach und nach. So once it is given a gold plate, it is more beautiful than the original one. So ultimately when the owner comes, uh, without any grudge, give a, due money and take the golden, the ornament back. Also sobald das Ganze da mit diesem Goldplatte, äh, diese Verzierung, ähm, das zu neuen Glanz gebracht worden ist, da ist der Besitzer da ganz froh, da sein Geld dafür bezahlen und bekommt das dann zurück und das ist schöner als zuvor. So this is the way the Buddha is clean the mind. Also so um, ähm, ist die Art und Weise, wie der Buddha den Geist reinigt. When we are associating with the people with so much of greed, when we are associating the people with so much of uh, conceit, when we associate the people with so much of self-centric uh, ideas, it is like a grease and dust coming and falling upon the ornament. Wenn wir in Verbindung stehen, uns assoziieren mit Menschen, die so viel Gier haben oder so viel uns täuschen oder ähm, sehr egozentrische Eigenschaften haben, dann ist das ähm, genau wie diese Verschmierung auf den Ornament, das ähm, führt zu Verunreinigung. So even though it is going to uh, accumulate on the fair surface in the carvings and going to give a bad uh, shape, uh, color, the value of the gold never reduce by the grease accumulated. Obwohl das so ist, dass ja auf der Oberfläche dann diese Verunreinigungen passieren ähm, und um das Ornament herum das verschmiert und nicht mehr so strahlt, dann wird der Wert des Goldes ähm, dadurch aber nicht herabgesetzt. So therefore, any individual by association, if they have corrupted themselves due to bad habits, their human nature is more than golden ornament the Buddha only see their humanity rather than, rather than their mistakes, rather than their habits. Also wenn es so ist, dass, wenn sich ein Mensch verunreinigt hat durch Gewohnheiten, durch Assoziierungen, ähm, durch schlechten Umgang, dann ist es aber so, dass ähm, der Buddha sieht nicht diese schlechten Gewohnheiten, sondern der sieht das, äh, was das Eigentliche ist, was vorhanden ist. So, for us, according to our culture, according to our upbringing, according to our habits. Uh, we are different e-, from each other. But for the Buddha point of view, we are all human. Everyone can get enlightened in this very life itself. Also für uns, von unseren Gewohnheiten her, von unserer Erziehung, um, ähm, von unserer Kultur her sind wir alle anders, aber was den Buddha angeht, sind wir von unserem menschlichen Wesen ähm, alle gleich und wir alle können deshalb Erleuchtung erlangen. Whatever the dust, whatever the grease, whatever the bad thing we have in a superficial way, never reduce our humanity. Was immer da die Verschmutzungen sind oder diese Schmieren oder was auch immer da auf oberflächliche Art und Weise verschmutzt ist, das wird die, die menschliche Art und Weise um, ähm, nie reduzieren. So, in yet another sutta, the Buddha mentioned, uh, Pabasaramidam Also da ist noch ein Sutta, was der Buddha erwähnt hat. The, the human mind is so powerful, so glittering, it's an endowment, it's a birthright of each and every human being. Also der menschliche Geist, der ist so kraftvoll, der ist so glitzernd. Ähm, das ist eine äh, unglaubliche Stärke, äh, die da dargestellt wird äh, in dem menschlichen Wesen. But in association, it has been covered by a grease, it is covered by a dust, and it says, Agantuke upakilite upakilitam. Whatever the dust we collected is not natural to the mind, it is coming from outside and covering and make it uh, bad in color. Aber durch Assoziationen, da ist es eben zu diesen Verschmierungen und Verschmutzungen ähm, gekommen. Es ist verunreinigt ähm, worden, aber das kommt von draußen. Das ist nicht das, ähm, was im Inneren eigentlich vorhanden ist. The inner ornament, whenever the grease and dust happen, the layer of dust and the grease is less than millimicrons. Also der innere, das innere Ornament, also wann immer da diese Verschmutzungen passieren, das ist in Millimikronen. If you know how to remove it without the damage uh, ornament or its carving, that is what you call the black uh, uh goldsmith. Also wenn man weiß, wie man das Ganze, ähm, diese Verunreinigungen beseitigen kann, beseitigen kann, ohne dass man das Ornament beschädigt. Und das ist eben, was man als die Kunst des Goldschmieds bezeichnet. The Buddha never punish it. He make each and every individual to understand your mind is originally glittering human mind any bad thing accumulated, it is due to association, but it's a very tiny thing. It's a very little film. Der Buddha bestraft nie. Äh, der macht einfach nur äh, klar, dass, ähm, dass da diese Verunreinigungen ähm, passieren durch Assoziationen. Ähm, und äh, dass das aber in Bezug auf den menschlichen Geist, das ist was klitzekleines. So ordinary beings, they don't know they are possessing so much of a, a golden mine and out a tiny film is there, they don't know. So therefore always they are negative. For them, no meditation work. Also gewöhnliche Leute, also die wissen ähm, da gar nicht, dass da einfach nur so ein kleiner Film darüber liegt und dass da eigentlich ein goldener Geist da ist. Und für die, da funktioniert die Meditation noch nicht. So let me recite the Pali. පබස්සරමිදම් භික්කවේ චිත්තං ආගන්තුකේ උපක්ඛලිටේ උපක්ඛලිටං තං අසුතෝතෝ පුතුජනෝ නප්පජානාති බුද්ධ says the human mind is so valuable precious and glittering it's covered by a very thin layer due to the association but commoner they don't know for such a commoner restrainment or meditation is not applicable because they don't believe positive Also der Buddha sagt es, ähm, dass diese, diese Verunreinigungen, ähm, die geschehen, die Verschmutzungen geschehen durch Assoziation, aber ähm, der menschliche Geist an sich ist ähm, ganz strahlend und glanzvoll und der ähm, gewöhnliche Geist, ähm, der weiß nicht, dem ist nicht klar, dass das der Fall ist. Und für die äh, wird äh, Meditation nicht funktionieren können. So whenever someone comes to know, I am a human, it's my birthright that I have a such a precious potential mind. And it's my duty just to remove the outermost film, then such a person is we call positive thinker. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was der Negativdenkende ist, ähm, wenn jemand sich dessen ganz und gar bewusst ist, das ist mein Geburtsrecht, dass das so ist, dass ich ähm, das ändern kann, dass ich da einfach nur diesen Film da über diesen Glanz, über diesen glitzernden Gold da liegen habe, das ist die Person, die wir als den positiv Denkenden bezeichnen. So that's the purpose of giving a Dhamma talk. Und das ist der Sinn und Zweck dessen, ein Dhamma-Gespräch zu halten. Whenever you get the idea and if you develop a desire, a develop a, uh, to make it clean, is what you call the faith. Wann immer du da so eine Vorstellung bekommst und ähm, wenn du das Ganze ähm, rein entwickelst, das ist das, was wir dann als Glauben betrachten. And that very faith must be a very dynamic one. You have to present yourself and understand theoretically my mind is such a precious one. Of course I have some bad habits, bad likings and disliking, bad uh, addictions. So I must follow the system in order to remove this outer film. Also dieser Glauben, der muss sehr dynamisch sein und ähm, wenn du einfach weißt, das ist einfach da, was da drum, rumliegt, das ist nur ein dünner Film und ich habe aber diesen, diesen kostbaren Geist, diese, dieser Kern, der da enthalten ist und das, was da drumherum sind, diese diese Sachen von schlechten Gewohnheiten, was sich auch immer da entwickelt hat, das liegt nur als Film darüber, aber das, was drinnen liegt, ist das, was ähm, glänzt, das ist der Kern im Inneren. If that particular person is not aware, not theoretically understand, if that particular person is not presenting himself for uh, restrainment, no one can clean it, no value, uh, No change can happen, even the Buddha come to him. Wenn die Person sich dessen nicht bewusst ist und da sich nicht da entsprechend zurückhält und da kann das niemand bereinigen, wenn da keine Bewusstheit herrscht, selbst auch wenn der Buddha direkt zu ihm kommt, wird sich da nichts ändern können. So the way the restrainment, the way we cleaning is threefold. Also diese Art und Weise, wie wir ähm, da das, äh, uns in Zurückhaltung, wie wir das Ganze ähm, bereinigen, ähm, das äh, geschieht aus dreierlei Art und Weise. In Pali it is called Sila Sikha, Samadhi Sikha, Panya Sikha. In Pali ist das Sila Sikha, Sila Sikha Samadhi, Samadhi Sikha, Panya. Panya Sikha. That means moral restraint, concentration restraint and the wisdom restraint. Also es ist ähm, moralische Zurückhaltung, ähm, äh, Konzentration, ähm, Zurückhaltung und ähm, Zurückhaltung in der Weisheit. To give a briefing about the moral restrainment, that means Sila Sikha, you have to make a vow, you have to make a determination, I will not violate the social norms, I will not transgress the social norm, so that I will restrain myself bodily and verbally. Also um das, ähm, um, in Bezug auf die Silas, also was die Moral angeht, ähm, sagt man, okay, ich werde da ähm, nicht diese Moral der Gesellschaft äh, brechen oder die sozialen Normen. Ich werde mich diesbezüglich zurückhalten, was äh, diese moralischen Regeln angeht. All the denominations, they have that kind of restrainment. They call it the uh, commandment. In the Buddha, it is not a commandment. You have to accept and you have to restrain yourself. Also all die Glaubensrichtungen, ähm, die, die haben diese Art von Zurückhaltung und in ähm, vielen äh, also Glaubensrichtungen, da wird das als Gebote ähm, bezeichnet, aber ähm, beim Buddha ähm, ist das eben nicht so. Dann äh, geht es darum, dass man sich selbst da, dass man sich selbst da zurückhält. One has to volunteer. Therefore, there is no organization necessary for this uh, moral restrainment. Also man muss sich da entsprechend freiwillig melden dazu und deswegen ähm, gibt es da kein Gebot in dieser Richtung, sondern das ist eine eigene Zurückhaltung, die da ausgeübt wird. No church is necessary, no neither world is necessary, no punishment is necessary. One has to understand and undergo in this uh, volunteering way. Also es ist da keine Kirche oder keine Sühne oder Bestrafung da irgendwie nötig, sondern das muss einfach ähm, auf freiwillige Art und Weise diese Zurückhaltung verstanden werden. Whenever someone presenting himself or herself to have the physical restraintment and the verbal restraintment, this is called Buddhist culture. Also wenn das ähm, jemand so versteht und das entsprechend so äh, ähm, praktiziert, äh, diese Zurückhaltung in dieser Art und Form, das wird dann als buddhistische Kultur bezeichnet. This is called gentlemanship, this is called Buddhist civics. Also das ist äh, praktisch der Code der Buddhisten, ähm, das ist die Art der Gentleman. So this civilization, even though called by civilization, you earn individually. Also diese Zivilisation, obwohl das von der Zivilisation entsprechend gemacht wird, das selbst, das verdienst du als Einzelperson. Externally it appears like a personal thing or selfish thing. You are restraining yourself, but you are working in the society at large, so you are preventing from killing, preventing from stealing, preventing from sexual misconduct. That's the way you restrain yourself in bodily also nach außen hin, da mag das vielleicht als egozentrisch erscheinen, aber das ist so, dass du das als Einzelperson, dass du da einen Beitrag ähm, für die Gesellschaft leistest. Also wenn du äh, dich davon zurückhältst, dass du tötest, davon, dass du stiehlst und davon, dass du ähm, ähm, sexuell dich falsch verhältst. Ähm, und wenn du diese Zurückhaltung übst, dann leistest du da entsprechend als Einzelperson einen Beitrag. And the lying, slandering, harsh words and tail carrying is the way restraining from them is your verbal restraint. Und ähm, das, also das eine in der physischen Natur und das, das andere ähm, von, dem, von dem vom Lügen her und äh, da harte Worte äh, zu verwenden und äh, Klatsch und Tratsch und das ist dann ähm, sich, sich davon zurückhalten, das ist dann auf verbale Art und Weise. So we are in a retreat now and we have taken these precepts. So when we are living in such a society, we can say we are living in an enlightened society. Also wir sind jetzt in einem Retreat und wir haben diese Sittlichkeitsregeln, die Silas abgelegt und wir leben da in einer Gesellschaft und dann können wir sagen, um, ähm, dass wir in einer erleuchteten Gesellschaft leben. So even if you are personally not enlightened, if you can't appreciate it, you will never get concentration training. Also selbst wenn du persönlich nicht erleuchtet bist, wenn du das Ganze nicht schätzen kannst, dann wirst du da nie ein Training in der Konzentration bekommen können. If that like that key person, he cleaned the area and when the monks are coming and using it, he was so happy. Like as when and where you go to another cultured people, when and where you go to other restaurant people, if you can't entertain that very cultural and the gentle society, your mind will never calm down. Genau wie diese Schlüsselperson, die da ähm, zur Zeit des Buddhas, die da diese Lichtung geschaffen hat und äh, war dann ganz äh, froh und glücklich darüber, dass die Mönche diesen Bereich da immer wieder benutzt haben. Und so, wenn du das nicht schaffen kannst, diese Zurückhaltung zu üben, dann ähm, wirst du dich da nie entsprechend da weiterentwickeln können. So therefore, ethically, whenever uh, you come to a group, when you come to a society uh, with morality, if you can't be happy with that, if you can't appreciate with that, if you can't be positive with that, your mind is always agitated. You are not prepared for concentration training. Wenn du da in ethischer oder moralischer ähm, Hinsicht, wenn du da zu, auf, zu einer Gruppe bist, in Gesellschaft bist und du ähm, kannst das Ganze nicht ähm, schätzen, was da entsprechend da ist, ähm, da wirst, wirst, du das, wirst du dich da nie entsprechend ähm, entwickeln können. I have lived my life more than 35 years among the uh, restrained people. I have no, I very rarely only I found people are very happy in this society. Still they are finding fault with others, make a mess. Ich lebe jetzt seit 35 Jahren in dieser zurückgezogenen Art von Gesellschaft und ja, ich habe festgestellt, die Leute sind sehr froh, in dieser Zurückhaltung sich zu üben und das zu leben, aber trotzdem ist da ganz, ganz viel, wo sie dann Fehler an anderen finden und dann ähm, führen sie das Ganze mitten in den Schlamassel rein. So when and where you go to that place, you earn that place, still if you are find fault with others, you are in a more than a hell. Wenn du diesen Ort dir verdient hast, wenn du an diesem Ort angelangt hast, wenn du trotzdem immer noch Fehler an anderen fühlst, dann bist du immer noch in der Hölle drin. If you are not appreciating what you have earned, I feel very sorry. I can talk hours on this subject. dann schätzt du einfach nicht, was du verdient hast. Und ähm, es tut mir echt leid. Ich kann zu diesem Thema stundenlang da wirklich sprechen. I'm so happy. I am very, very skillful in this art. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin da wirklich ganz äh, geübt in dieser Kunst. I am not expecting people to get enlightened. Ich If they are abiding by their natural rules, social rules, that's a heaven for me ich erwarte nicht, dass die Leute Erleuchtung erlangen, wenn die sich an ihre sozialen Regeln halten, ähm, ähm, dann äh, ist das, ist das genug für mich, das macht mich glücklich. So I am traveling vastly in the different societies. Whenever I go to uh, people abiding by the precepts, I feel quite at home. Und wenn ich also in diesen unterschiedlichen Gesellschaften unterwegs bin und ich sehe einfach, wenn sich die Leute an diese Sittlichkeitsregeln halten, die einhalten, da fühle ich mich da wirklich gut zu Hause. I don't feel foreign. Da fühle ich mich nicht als Fremder. I feel just at home. Dann fühle ich mich einfach zu Hause. But I feel others are so inefficient, they don't know how to make happy themselves. Aber ich habe häufig das Gefühl, die, die Leute, die haben da so mit, die sind mitten im Tunnelblick, die wissen gar nicht, wie sie sich einfach da ähm, glücklich fühlen können. Ear is filled with complaints, das but mein, I never take heed. Mein Ohr, das ist ähm, voller, ähm, das steckt voller Klagen und Beschwerden, aber ich lasse die äh, Hitze da nie durch. So what is the what is the point of talking about the concentration training if you do not know how to appreciate your cultural living, social living and the civilization? Was ist der Punkt davon, da von Konzentrationstraining zu reden, wenn du das nicht zu schätzen weißt, was dein soziales, gesellschaftliches oder kulturelles Leben angeht? The Buddha mentioned avipatitharatthayako ananda kusalani silani. He says, whenever you are skillful in this morality, your mind is calm and quiet. Also Buddha hat erwähnt, wenn du in dieser Moralität ähm, ganz geübt bist, dann ist dein Geist ganz still und ruhig. It never wander off. Und geht dann, schwirrt dann niemals durch die Gegend. But everywhere you find others abiding by the rules and you also, and you appreciate your own step for this morality, make you happy. you are feel like living with celestial beings. Und überall, wo du spürst, dass die Leute diese moralischen Regeln, sozialen Regeln einhalten, dann äh, fühlst du dich einfach glücklich, weil du das dann genauso auch zu schätzen weißt und dann hast du das Gefühl, dass du mit Himmelswesen da umgeben bist. So together with this random action of kindness, you must have your own appreciation, otherwise it's a hell. Also zusammen mit diesen zufälligen Gesten der Freundlichkeit, da musst du deine eigene Wertschätzung auch haben, ansonsten ist das die Hölle. The key person we have taken this story is not a Buddhist, but he is a very exemplary person. He was happy each and every step he has done. Also die Schlüsselperson da um, ähm, in dieser Geschichte, das, der war kein Buddhist, aber der war da einfach ganz glücklich und froh darüber, dass er da was äh, machen konnte. So even he is not going to the entering into the forest or sitting under a tree and doing anapanasati bhavana, nothing. Mind is calm and collected. Aber äh, obwohl er sich da nicht in den Wald setzt und da nicht den ganzen Tag meditieren wird oder unter einem Baum hocken wird, ähm, trotzdem ist es so, da ist er ganz froh und zufrieden und sein Geist ist gesammelt. That particular person and Buddha knows that. Und die, diese bestimmte Person und der Buddha, der weiß das auch. The right round Buddhist associated, no one knows. Diese richtige Runde an Buddhisten, die sich da assoziieren, niemand weiß das. So he was so concentrated and then the Buddha appreciated this is what you call the concentration, your mind calm and collected, force calm and collected. He was so contented Whatever the Buddha telling is nothing foreign, it is just human. Dieses ganz konzentriert zu sein und den Geist zu sammeln und all diese Dinge, das, das was der Buddha erzählt hat, das ist nichts Außerirdisches, das ist nichts Fremdes, das ist einfach was Menschliches, ganz normal. Whenever mind is come up to that kind of a vibration, kind, that kind of a caliber, the defilements cannot live in that mind. Also wann auch immer ähm, der Geist dann mit so einer Schwingung daherkommt, dann können die Verschmutzungen nicht in diesem Geiste existieren. The Buddha gave a very profound example. I hope it will help uh, reveal the situation. When you take a very deep sea or huge water body, the uppermost part is with frills and thrills due to the wind. Also der Buddha hat da ein ganz tiefgründiges Beispiel gegeben und ich hoffe, das wird euch helfen können. Also wenn man da die, äh, die tiefe See, also den Ozean nimmt und ähm, ganz oben, was da ist, also das ist das, was mit dem Wind ähm, sich bewegt. And the deepest layer is with waves and kind of thing due to the big fish. Und dann die tiefste Schicht da mit den Wellen, also das ist dann mit den ähm, Tiefseefischen the peripheral area is uh, äh, moving with waves. Und dann die, so in die mittlere Bereich, der bewegt sich da mit den Wellen. In the center, no waves. It's calm and quiet. Also ganz, ganz in der Mitte, da gibt es keine Wellen, da ist das einfach nur ganz still und ruhig. When you come from the outer periphery to the center, you are enlightened. Also wenn man von der äußeren Peripherie in die Mitte kommt, ins Zentrum, dann ist man erleuchtet. The unrestrained people living in the periphery, one-upmanship, fighting, envious, craving, killing others, so they have no nibbana, no peace. Also diese Leute, Leute, die in dieser äußeren Peripherie zugange sind, wo sie ständig unzufrieden sind, sich streiten und am Kämpfen und am ständig mit irgendwelchen Problemen immer wieder behaftet sind. Ähm, da ist, das hat nichts mit Nibbana zu tun, das ist außerhalb davon. Don't try to calm down the periphery. Understand the center is always calm, no waves. Just believe, just plunge into that, be with that. So that means you can feel here and now happiness. versuche da einfach nicht diese äußere Peripherie zur Ruhe zu kriegen. Wisse einfach, dass in der Mitte da immer die Ruhe da ist, Da ist immer diese Stille des Geistes da und tauche da einfach ein und sei da damit. So untrained mind, uncultured mind, unrestrained mind is a superficial mind ein untrainierter, ein unkultivierter, ein nicht zurückgehaltener Geist, das ist ein oberflächlicher Geist. Then the only you can see is accumulated dust, grease and the rust. So you underestimate the totality of your mind. Und das Einzige, was du dann sehen kannst, ist diese Verschmutzung und diese Verschmierung und äh, der Rost, der sich da angesammelt hat. Und dann ähm, kannst du das Gold, was da drin ist, nicht wahrnehmen. When you are looking at other person also, you see only the outer surface. Und wenn du dann die anderen Personen anschaust, dann siehst du auch nur die äußere Oberfläche. The person living in outer surface and looking at others outer surface is called putujjana, that means the commoner. Also die ähm, Person, die im, in der äußeren Oberfläche lebt und die anderen auch von der äußeren Oberfläche auch betrachtet. Das wird als Putuchana bezeichnet und zwar das ist äh, der gewöhnliche. One who has gone little deeper and seen the capacity for random action of compassion and appreciation, he knows the other person also has the same potential, same possibility. Also jemand, der das wirklich erkannt hat, der im Mitgefühl lebt und der über die Oberfläche hinaus in das Tiefgründige ähm, geht, ähm, der sieht dann auch dieses gleiche Potenzial dann in dem anderen drin. So this is very very important for your concentration, one-pointedness and calming down of the mind. Und das ist sehr, sehr wichtig für eure Konzentration und um diesen Fokus um, ähm, auf einen Punkt halten zu können und um, ähm, auch runterzukommen und ruhig sein zu können. When and where you go little deeper, you can understand proportionate to the depth, so much it is calm and you can feel the mind of the Buddha, little bit. Also wenn du da ein wenig äh, nach und nach tiefer gehen kannst, dann kannst du einfach verstehen, dass das Ganze da ruhiger ist und dann kannst du den Punkt des Buddhas doch ein wenig oft verstehen. You can see the Dhamma, what the Buddha is preaching, and you utterly get addicted to go deep and deeper. It is more than drug addiction du kannst das Dhamma dann sehen, was der Buddha da predigt und du gehst dann tiefer und immer tiefer und das Ganze ähm, ist viel stärker als Drogenabhängigkeit. And this awakening on your theoretical level or little bit of your application, it is called uh, mindfulness, I would say is the biggest addiction on the earth. Und dieses Erwachen auf dieser Ebene, dass du da Bewusstheit erlangst, ähm, das, was man als Achtsamkeit äh, betrachtet, ich würde sagen, das ist die größte ähm, Sucht auf der Erde. So this is everyone is possessed, everyone is having, everyone is having the potential. So it is just a matter of uh, stirring it or mobilizing it. And once that happens, the initial starting qualification is immaterial. Every person is equally qualified. Also jeder besitzt das, jeder hat das. Das ist einfach nur eine Frage, das Ganze entsprechend ähm, aufzurühren, so dass man das erkennen kann, dass da die Bewusstheit, Bewusstheit reinkommt. Denn jeder hat das Potenzial, das ist bei jedem Veranlagten da. Even the Buddha as well as the key person is working according to the circumstantial and the the way they are teaching is always don't get carried away by the superficial currents but when and where possible just deep in there and then understand when and where you understand you are not understanding your mind you understand human mind Und da wurde auch in Bezug auf die Schlüsselperson, das war, dass man sich nicht von der Oberfläche verleiten lassen soll und äh, dass man sich nicht von diesen Wellen forttragen soll. Denn wenn man äh, den, den Geist auf tieferer Ebene versteht, dann kann man das auch auf, ähm, bei anderen auf dieser tieferen Ebene verstehen können. Your identity is only in the supervision. When you go deeper and deep, you are identified with Buddha. Deine Identität, die ist einfach ähm, nur in dieser, also wenn du tiefer und tiefer gehen kannst, dann kannst du wirklich den Buddha auch verstehen. So when the Buddha is explaining that, that the key person, he entered into the Nibbana and he was so happy, everyone in the congregation understood that that particular person without any preliminary preparation, he realized what the Buddha is telling and ultimately that became a part and parcel of the teaching of the Buddha in Dhammapada. Also wenn der Buddha das erklärt hat, dass diese Schlüsselperson ohne irgendein Vorwissen, die ist äh, da einfach ganz glücklich da eingestiegen, war einfach glücklich und zufrieden, ohne irgendwelche Vorkenntnisse zu haben. Und das ist dann eine äh, bestimmte Lehre des Buddhas, die da ähm, in die Dhammapada eingegangen ist. So don't think it is only applicable to the Savatthi Jetavana in India in 2600 years. and uh, not applicable here and for me. Don't get carried away with that idea. Try your best to be understand the potential of a human mind. That is the end of the talk. Also denk einfach nicht, dass das nur da auf die Weisen in in vor 2600 Jahren zutrifft, dass das die einzigen sind, die das Ganze erlangen können, sondern seid ihr bewusst, dass das im Hier und Jetzt ähm, jederzeit anwendbar ist ähm, für dich im Hier und Heute. Und das ist das Ende des Gesprächs. Thank you very much for listening. Vielen Dank, ähm, dass Sie zugehört haben. Thank you for being happy with us. Danke, so, dass Sie mit uns glücklich sind. Always, uh, and answers after this Dhamma talk. Yes, welcome. Das sind immer Fragen und Antworten nach dem Dhamma-Gespräch, also die sind gerne willkommen. No, question and answers. No, you have to change it. No? Ah, yes. Are you happy, Pitax? No, yeah, you have nothing to ask. nothing to ask. I am traveling everywhere in the world. Wherever I go, I am so lucky I am associating with the people with morality ich reise überall durch die ganze Welt und wo auch immer ich hingehe, da assoziiere ich mit Leuten, die ähm, mit der Moral, das für die als Grundlage ist. Damit bin ich da glücklich damit. So I invite everyone to come with me. Also ich lade go to Sri Lanka, go to the other places, see wherever I go, it is my home, everyone is my family members. So I am in a big family, I am like a grandfather. Also ich lade alle ein, mit mir zu kommen nach Sri Lanka, wo auch immer ich hinkomme. Und ich bin überall zu Hause. Und das ist überall, sind das meine Familienmitglieder. Ich bin da wie, wie der Großvater da. So he was with me. And uh, ja, Mickey was zusammen. with me. Der Mickey and Tissa knows. Und der Tissa so wherever we go in a picnic. Also wo immer wir <laughs> hingehen, das gibt ein Picknick. If you have any questions irgendwelche Fragen? Well, you said uh, mindfulness is like an addiction. Yeah. Uh, what did you mean with that? In a positive way, addiction? Or? Also manche, Sie haben gesagt, naja, die Achtsamkeit, die ist wie eine Sucht. Ist das eine Sucht auf eine positive Art und Weise oder wie haben Sie das gemeint? It's a gathering accumulation, it's a, it's a momentum or accelerating ever. Das ist eine Ansammlung, also es ist eine Beschleunigung von Dingen, um, ähm, die sich da immer weiter entfalten. Also, once you start, you can't stop Also sobald no, no, man no, anfängt, you, never, kann man no nicht breaks. mehr aufhören. Yeah. Sorry, for mindfulness no breaks. Da gibt es keine It's Pausen. only forward run, das, no return. Da wird nur nach vorne gesprintet mit der Achtsamkeit, da gibt es kein Zurück. So any addiction is not let go. But is this addiction helps to let go? Also jede Sucht, die kann man nicht äh, loslassen, aber, aber hilft diese Art von Sucht, hilft die dabei loszulassen? So the mindfulness, definition of mindfulness is choiceless awareness. Also die Definition von Achtsamkeit ist ähm, die wahllose Bewusstheit. Or evenly suspended attention so if you, and further when you go there, your definition will be more refined. So when you are choicelessly be aware, that alertness, that diligence, that vigilance make you living, otherwise you are a slave. Oder selbst, ähm, man kann es auch als erhöhte Aufmerksamkeit betrachten, aber wenn man sich dessen bewusst ist, wenn diese Aufmerksamkeit äh, da ist, ähm, da äh, ist man da nicht länger ähm, Sklave, weil das ist sonst ähm, der Fall. Otherwise, you are in a dream. Otherwise, you are in a sleep. Otherwise, you are in a addiction, drugs. When and where you here and now only you are living. Sonst so I am asking everyone to live. Sonst ist man in einem Traum, man ist im Schlaf drin, man ist wie drogenabhängig. Ähm, ähm, und deswegen sage ich, ich bitte alle darum, da diese Bewusstheit zu lang, erlangen und im Hier und Jetzt da wirklich zu leben. Yes. I, I don't really know because I'm not part of the retreat. Um, yeah. I want to acknowledge that and make sure it's okay to engage because I haven't had a week of such a Also ich weiß jetzt nicht wirklich, ähm, weil ich bin nicht Teil des Retreats und ähm, also ich möchte das einfach nochmal anbringen, weil ich hatte jetzt wirklich keine Woche von in, in so einer wunderbaren Kultur, Gemeinsamkeit da jetzt drin zu sein. Would it still be okay to ask a question? Wäre es trotzdem okay, eine Frage zu stellen? Right. I, I had a very interesting time during your talk because uh, uh, in, I work today and also ich hatte wirklich eine interessante Zeit hier während des Gesprächs, äh, während Ihres Vortrags, weil ich heute, habe heute gearbeitet, weil ich versuche da etwas äh, Wunderbares äh, zu erschaffen, wovon ich glaube, dass es echt wunderschön ist. That's it, Clara. I think so. Um, so, and so actually my mind was very dissatisfied. Also mein Geist war da tatsächlich sehr unzufrieden. it was one of those working days when you try to do work and you achieve not very much result. Also es war one dieser Arbeitstage, wo man, naja, versucht zu arbeiten, aber man hat da nicht wirklich viel, was dabei rauskommt. So the first half of the talk, I felt very much, oh, the, the, the, the state of my mind was dissatisfied. so der erste Teil dieses Vortrags, äh, das war, habe ich viel von dem noch gespürt, dass da, da dass, dass ich da noch dabei war und mein Geist war da sehr, sehr unzufrieden. So I was um, doing my best to enjoy my dissatisfaction. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben, da meine Unzufriedenheit zu genießen. Uh, and this is on the one hand, very good um, because, um, especially in meditation, this has, when I'm sitting meditating, this, this, I know this basically always has a very powerful effect. Also einerseits ist das sehr gut, weil ich weiß, wenn ich da sitze und meditiere, dann hat das immer eine sehr kraftvolle Wirkung auch. Um, and it dissolves whatever uh, this Äh, unsatisfactory state of mind is. Und das löst dann auf, was auch immer dieser unzufriedene Geist, dieser Zustand dann ist. And so, to be honest, there's, there's a kind of duality because somewhere <laughs> my mind knows that if I meditate or if I'm mindful, that without doing anything else, this state, these agitation, dissatisfaction, anger, everything um, will uh, dissolve. dissolve also um ehrlich zu sein, das ist so eine Art von Dualität, weil ich weiß ja, wenn ich meditiere, da wird sich dieser Zustand von Wut, Frust, um, ähm, was auch immer dann da ist, Unzufriedenheit, dass sich das dann auflösen wird. It's not ah, suchness. There's a, there's es ist nicht a, you Zuheit. So, I am so reading this is where, where I'm at. I am reading a book presently. Ich lese gerade ein Buch. The trauma in day-to-day life. Das Trauma im Alltag. Das Trauma im Alltag. that is by Mark Epstein. He says that is the energy for our mind, for our meditation. Das ist von Mark Epstein und er sagt, das ist die so how Energie to turn für this trauma Geist mm. as an energy Beautiful. or, or object of meditation, also wie wir object dieses, of mindfulness. Wie wir dieses Trauma umdrehen und dass wir das zum Objekt um, ähm, für die Meditation machen. Then we are very rich. Und dann sind wir ganz reich. Then we are very rich. Wir sind dann ganz reich. Because we have enough trauma. Dann, wir haben ja genug Trauma. we have enough dissatisfaction. Wir haben ja so genug how to how to make mindfulness out of this dissatisfaction, then you can sell. Wie können wir dann äh, diese Unzufriedenheit in Achtsamkeit verwandeln? Das können wir echt gut verkaufen. Beautiful. And uh, the, he is the person telling the, the Mark Epstein is one of the author. I am very happy. He says that uh, what you see that you are. If you look at the trauma as a raw material, you are enlightened. If you see the trauma as a hate, you are at the hell. Hmm. Also er sagt da ganz klar, der Mark Epstein, also wenn du dein, äh, das Trauma, äh, das siehst als, ähm, als Rohmaterial, ähm, dann äh, bist, uh, if you see the trauma as the last one. Trauma, if you are dissatisfied, you are at the hell. If you know how to put into practice, yeah. as a raw material, you are always at the heaven. Also wenn du das Trauma als Rohmaterial ähm, siehst, ähm, wenn du damit arbeiten kannst, ähm, mit Achtsamkeit, ähm, dann ähm, bist du erleuchtet und wenn du das entsprechend äh, dann drin festhängst, als Trauma an sich siehst, ähm, dann bist du in der Hölle drin. I would like to do some marketing. In Sri Lanka, we call every time is tea time. <laughs> Ich möchte gerne etwas Marketing machen in Sri Lanka. Wir sagen da immer, jederzeit ist Teezeit. So every time is for mindful. Also jederzeit ist Achtsamkeit. Yes. Please stop me. I'm not in the also bitte yes. halten Sie mich auf, ansonsten. You're welcome. yeah. <laughs> I see the opportunity, um, uh, and it came out of a talk from last week um, with uh, a man called Rodrigo, who is a teacher here. Also ich sehe einfach die Möglichkeit und das ging aus einem Vortrag heraus von ähm, letzter Woche und äh, der heißt Rodrigo, das ist jemand, der hier auch unterrichtet. And it can be that uh, my involvement with Buddhism intensely was 30 years ago, so my, my book knowledge is now weak, my book knowledge. Um, also ich begann zum ersten Mal in Kontakt zu kommen mit Buddhismus vor 30 Jahren, also mein Buchwissen ist inzwischen recht schwach. Yeah, so um, if it's a only if it's a useful question now, um, is there anything you could would like to say about um, whether samadhi and enlightenment are the same thing or different. Also nur wenn das jetzt eine hilfreiche Frage ist für jetzt, äh, würden Sie gerne was dazu sagen, ob Samadhi und Erleuchtung ist das das gleiche oder wie ist das? Hm. Samadhi is the way uh, to Nibbana. The Buddha says, Samahito bhikkave jānāti uh, janati passati yatabhutan janati passati. When and where the mind calm down, only you can see things as they are. Also Buddha sagt, ähm, was das angeht, was Samadhi angeht, immer nur da, wo der Geist still werden kann, äh, wo er ruhig werden kann, nur da kannst du Nibbana erlangen. So when the water plate is, water surface is calm and quiet, when you peep, you can see your face. Also If it is with the frills and uh, waves, your face will be happier, but not as it is. Also wenn du das Wasser betrachtest, die Oberfläche, äh, und das ist ganz still und ruhig und du schaust da rein, da kannst du dein Gesicht sehen. Aber wenn das ähm, ganz arg in Bewegung ist, dann kannst du dein Gesicht nicht wahrnehmen. My own experience is, if I can be so arrogant to say, is um, that when I, by accepting the fact of agitation, movement, activity as it is, um, it changes to a calm form of itself very naturally, completely naturally. And any kind of duality of saying that a calm mind is better than, a, than a, an active mind, um, what I just said doesn't apply. Also meine von meiner eigenen Erfahrung, wenn ich so arrogant sein kann, das so anzubringen ist, ähm, wenn da Dinge, die da arg in Bewegung sind, aufgewühlt sind, ähm, wenn man das entsprechend verändert und da äh, Ruhe einkehrt und Stille des Geistes, ähm, ähm, dann hebt sich das Ganze auf. Also meine Erfahrung ist da dementsprechend äh, nicht so. Also wenn das äh, von, dem, von dem sehr wohl Bewegten, wenn ich das akzeptiere, dass das eben ganz bewegt und aufgewühlt ist, ähm, da kann da sehr wohl dann ähm, Stille einkehren. So I have to. I, I have to. For Jonah? I will give. A, okay, okay, you finish it. Uh, just, just only to say, I'll say it in English. Sorry. Um, when it's seen as not different, when the duality between a calm mind and a still mind is seen through. Not, not when it's accepted, but when it's seen through. Also wenn es als etwas anderes gesehen ist, wenn diese Dualität nicht akzeptiert worden ist, sondern wenn das als dadurch gesehen worden ist sozusagen. That is called the wisdom uh, restrainment. The before the wisdom restrainment, you must have the concentration restrainment, that is to say the, the calmness, the, the according to the analysis the Buddha given, whenever things disturb you, whenever you become frustrated, whenever you become uh, stressed, uh, if you hate it, the stress will be increasing. If you react it, it will be increasing. If you assume it, it is increasing. So mindfulness says, what about the alternative? Just look at in a choiceless way, non-reactional way, unassuming way, so there is a chance for it to calm down. als dass die, die Zurückhaltung in der Weisheit, was der Buddha gesagt hat, äh, das ist diese wahllose Art und Weise, wenn man das einfach nur betrachtet, weil das ist so, wenn man darauf reagiert, was auch immer da ist, was passiert, wenn man da, da mit Wut reagiert, mit Hass reagiert ähm, oder man macht da Annahmen, dass das so oder so sei, ähm, dann, ähm, dann ähm, da, da ist ein Widerstand da. Wenn man das aber ganz ähm, wahllos ähm, so nimmt, dann kann das einfach so sein. It's a kind of a self-sympathy. Mhm. Even the agitation happens, you don't hate yourself, you mhm. don't hate the present moment, and then that agitation cannot last. Also es ist einfach eine Art von Selbstmitgefühl, ähm, dass ähm, da, denn wenn man das einfach so nimmt und äh, dann kann dieses Aufgewühltsein, Wut, was auch immer da ist, dann kann das gar nicht dauern. So that itself is kind of a momentary concentration and you are very skillful not to get agitated, then you can see that very agitation is a is a benchmark, is a object for you to be mindful. You are here and now. Your, the object is agitation now. Also wenn man das sieht, ähm, also wirklich dieses Aufgewühltsein oder Ärger, was auch immer da ist, wenn man das entsprechend sehen kann, dass das ein Objekt äh, für, für zur Meditation, für die Achtsamkeit ähm, ähm, nehmen kann, dann ähm, fällt dieses Aufgewühltsein ganz und gar weg. That, that changeover, that quick uh, way changing is changing our deep root personality traits. It's changing our likings and disliking changing our habits. So we are uh, reborn-like. We are not hating the agitation. Frustration we consider it's a part and parcel of our life. Und diese schnelle, When and where agitation happens, try to be mindful. Diese schnelle Art und Weise, das ändern zu können, da, um, ähm, also einfach versuche, da voller Achtsamkeit zu sein, wenn dieses Aufgewühltsein äh, passiert, dann kannst du die Gewohnheiten verändern, dann kannst du deine Persönlichkeit verändern, den Charakter. Das kann sich äh, dadurch allein durch äh, diesen Fokus in Achtsamkeit verändern. So he says the Buddha, the Siddhartha, the young, on the seventh day mother died. Whole life full of misery. He made a raw material out of that misery, came out with enlightenment. Also es war so mit dem Buddha am, am, siebten Tage, wo er gelebt hat, da ist die Mutter gestorben, also das ganze Leben voller Elend und Leiden. Aber er hat dieses Leiden genommen, er hat das äh, zum Rohmaterial genommen und er ist da herausgetreten und äh, hat Erleuchtung erlangt. So, so the Samadhi and Vipassana, both we use Anapanasati or breathe in and breathe out. Uh, we have to say uh, the concentration and wisdom, that's the samatha bhavana, vipassana bhavana. Both of them need kind of uh, alignment, kind of a concentration that we call samatha concentration and vipassana concentration. Also Samadhi und äh, Vipassana, die nutzen ja beide den Atem und das ist ähm, so, also bei, ähm, bei sowohl ähm, also der Konzentration und der Weisheit, die, die brauchen ja beide ähm, praktisch diesen Fokus ähm, sozusagen. Und das ja. eine nennen wir eben ähm, an das andere Samadhi. When we are charging a battery, flat battery, you can take the battery and fix into a charger and it is full charged. Another way, you can run the car, while you are running, battery can be charged. Also wenn wir zum Beispiel eine, so eine flache Batterie aufladen, wir geben die da in so einen Akku rein und das wird dann aufgeladen, aber beim Auto ist es so, während das äh, läuft, kann man äh, die Batterie aufladen. The kind of a way that you remove the battery and put the charger is like the concentration meditation. And some the other engine the start and while you are running, let the battery to recharge. It's a kind of vipassana meditation, concentration. Then and there it is get charged. Also das ist, äh, dieser Unterschied ist praktisch ähm, ähm, von, der, also von der Konzentration her ist es so, wenn man den Akku auflädt, also während der ähm, also man hat das äh, Akku rausgenommen, die Batterie wird aufgeladen und das andere ist, während, der, während die Batterie am Laufen ist und dann ist das sozusagen ein Auftanken, ein Aufladen. The mindfulness on breath is the only object on the earth can cater for samatha and vipassana both. Also die Achtsamkeit, ähm, das ist das einzige Objekt auf der ähm, Erde, was sowohl für Vipassana als auch für Samadhi dienen kann. So, the, perception and no perception, ne, neva sanya, na Buddha or uh, the Siddhartha achieved after almost one year after leaving home or the palace. The, when he achieved that, he told uh, Uddakaram Putra, I have achieved this. And then he started torturing his body as I heard to get the freedom of the mind. He was not successful and broke it. Now, Neva Sanya, Na Sanya, what is the exercise he did in order to get to Neva Sanya, Na Sanya? Also Wahrnehmung und keine Wahrnehmung. Also der Buddha, der hat ja den Palast verlassen und dann hat er ja wirklich seinen, seinen Körper ähm, gequält und seinen Geist gequält und er hat, ähm, also der ist da, der hat das Ganze ja ähm, nicht ähm, erreicht in dieser Zeit? Also was ist die Übung, die er gemacht hat, damit er da hingekommen ist? Die, die Übung heißt ähm, Wahrnehmung oder Wiederwahrnehmung. Das, that, that methodology is not in our literature. The way he achieved is not ah, given. Not known to us. Also die Methodologie, wie er das Ganze erreicht hat, das, äh, das ist nicht bekannt für uns. But we can guess. Aber wir können vermuten. was anapanasati or the breathing was available? No, it is only for the rupa jhana and after that you have to do arupa jhana. Anapanasati also can, in an informal way we can use, but it says kasina bhavana uh, or oh, through anapana there is called uh, abhibhayatana kasina. That's a kind of a the proxy method. So Anapana people use Abhibhayatana Kasina. It's also a shadow of Kasina. Yeah, just so you can translate that. yeah. And the Kasina is... Uh, uh you get the color object just like this and look at that. It's maybe blue, maybe white, maybe red. And look at this and ultimately the mind get the impingement. This is the artificial one. Yeah. But when you do Anapana Kasina, Anapana once your mind is calm, you can reflect the blood. That's a the red color, and it is it is not a real red color, but, but you are the, you are you are proxy. Take the blood as red, teeth as white, hair as blue, and that can be your object of meditation for um, arupa jhana. So neva sanya nasanya. I will translate. Yeah. Neva sanya perception or no perception? No, neither perception nor no perception. No perception can be achieved through kasina and not by... Uh, uh you can go no. anapana up to the fourth rupa jhana. Hmm. Then onward you can use proxy, not kasina. Proxy due to the your power of mindfulness, power of concentration on anapana. So anapana itself is directly not helping, but it is appointing abhibayatana nimitta like your, your blood, your teeth, or kind of thing, still he can proceed. Uh, the, the, ich will das ganz kurz äh, schnell übersetzen. Die, meine Frage war, als Buddha ein Jahr weg von dem Palast war, hat, ist, hat er eine hm, Lehre besucht, heißt uh, äh, Uddaka Ramaputra. Und bei dieser Uddaka Ramaputra hat der uh, Siddhartha Gautama ihm gesagt, ich habe einen Zustand erreicht, Wahrnehmung oder keine Wahrnehmung. Das ist eine meditative, wie ich gesehen so ich habe die, meine Frage an den Bante war, kann man das durch die Anapana, heißt Einatmen, Ausatmen, erreichen? Und dann hat er gesagt, es gibt auch andere Art von Meditation, heißt Kasina. Kasina ist, man nimmt eine Platte und entweder blau, orange oder rot macht concentration. Und uh, if, uh, if this concentration comes, it is possible to go into Niva Sanyana Sanyayata. Either Vanemung or Und dann hat er gesagt, ja, die Bücher, die, die Bücher, Literatur, was wir haben, erzählt nicht, wie Siddhartha damals ein Jahr nach palast or the ungefähr, welche Meditation hat er anwendet, an wieder Wahrnehmung oder keine Wahrnehmung zu erreichen. Um, so with this thing I have also, now when, when he tortured his body, gave a lot of pain, he would have, uh, the one question is, Nevasanya, Nasanya, anybody who goes there, who doesn't leave just so happy stays there. No, not necessarily. Whenever you have that kind of a happiness, he considered it is negative for his noble quest. Mm. So he refused it by the mind. So it is an inhibition. Our mind is such a tricky. So whenever we get a happiness, even maybe it is a justifiable way, sometimes we hate because we have the self, uh, how you call, uh, torturing the the the ana, um, neighbor sanya, does this belong to the feeling world or to the uh, vipassana world, enlightenment world? No, it's, it's utterly concentration level. Only concentration But so that uh, even before Siddhartha, the Prince Siddhartha as the few age, few days old, he achieved kind of a concentration when the father was doing ploughing. And later he refused it. He, he inhibited it, thinking it is not the path. So, so much so he is not benefited. So in our life, we have life inhibitors. We have, but we hate it. you see, Siddhartha, uh, after leaving um, Anam, uh, Uddaka Ramaputra would have known where he was to get by putting so much of effort to the so much of effort. Then, two, three days before he became Buddha, what is the change that took place after saying, I will not torture myself? So can you please give an explanation? So that's why he also asked this question, how Buddha understand this is within the bhavya, this is how to get out of that. That is the, that's the crux of the Buddhism, Buddha. That's all. what? That's a crux. That's a, that's a point we can't understand. It's electric. It's not mentioned in the literature. How to mention the literature is language. Language can't go to that. Language is utter, utter, utter nonsense. Hindrance. So when he stopped uh, uh, torturing the body. Uh, no, you can't say episode-wise. Ah. So he got this utter peace, bliss, and he hated it thinking it is not the way for my enlightenment because he thought it's so easy. So he, he inhibited that and then started the other extreme, self-torturing. And went to the other extreme also. So he now is considering India as utter bliss without any materiality. And here utter torturing, nothing, no nibbana. So ultimately he put everything choiceless awareness, the both. And then only the combination came. That is not his. It is something adventurous. It is something electric. You can't put theories. You can't put into books. you have to keep the mind open. When did the golden middle way come to his mind? The coming and becoming Buddha is equal. The coming the middle way as well as becoming Buddha is coincidence. And no, that is not this the question. Violin, violin. They are they are example. That is not the question. Mm. How can he put into words for we fools to understand? Mm. That's the most miraculous thing. No one, he thought, I can't communicate this. Definitely can't be luck by chance because he, he mentions param uh, That's a dasaparamita. It, it is, in a way, it's a utter luck by chance. In a way, we have to somehow that put into theory in order to understand, give it to the message to the others. So this part is the subject of Buddha. We can't comprehend it. That is why it says whatever the effort you, effort you take, if you are not there, if there is no Buddha Sasana, your effort is completely lost. Yes. Now we have the Buddha Sasana, his dispensation, his message. Therefore, there is a luck by chance for us also. So don't have any expectation. At most, you have to fulfill your duties without an expectation. And that is one another meaning for mindfulness. If it is so, you are already in relaxation what really happens uh, now we have a word called Nibbana. So we study a lot of books, how to get there and practice. Now we, in all our life, Nibbana becomes sort of a aim to go there. I will I will give you this example. No. When the apple fallen upon the Isaac Newton, how did he invent this gravity? Yes. Now, that is observation, he observed. But observation, gravity was not in our language. Gravity was not in the physics books. When Einstein says that E is equal to mc square, one person told if you put a computer open and let the monkey to run upon the keyboard, one day it will put E is equal to mc square. <laughs> and it's a matter of natural selection. So, see, in our life, right? We want to achieve everything, SSC, that is our rational, That is our rational now, mind. Yes. But in the religious way, you have to compromise for things to happen. So that is the way we become at a time irrational. Sometimes we be quite rational in methodology. So the only way out, only to way out for lack of stress is do utmost without expecting results. That is what you call religion. That's what you call spirituality. Do utmost, fulfill your causes without expecting results, then you're already in Nibbana. Sir, there's, there's, you see, there are so much said and done about Nibbana. But at the Arhat's level, they say the last quality of Arhat is he doesn't measure anymore, anymore good or bad as out of duality. So that is there. Whenever you introduce mindfulness, just for the key person that we were talking, mm -hmm. he had that. Even though he has not got to the peak, he had the idea. He was doing utmost, not expecting anything. So his action is mindfulness. And it is not achieved the highest level, but this is the basic trait. So whenever we are doing our whole utmost duties without expecting, at that moment, just like a mother, you feel everyone is like a children and you are doing your utmost, but don't expect it. You see, what a prestige. Sir, in the Buddhist form, you say yesterday also you gave the talk about uh, about paticca the cause and conditionality. Now, for everything, we ask the what is the cause. can you answer me? What is the cause a person does not want to measure what would be the cause a person does not want to measure whether it's good or bad. Either utter mad or an arahant. utter mad also, these eyes are not fixed, it's moving. Arahant also, eyes are not fixed, it's moving. So both of them, saints and psychopaths, exactly the same. so uh, uh, therefore each and every meditation center you have a psychopath you have saints. Every meditation center. I, I am traveling everywhere. Each and every meditation center you have mad people. I read a book, uh, Saints and Psychopaths. It so gives every, a, it's a quality. So every meditation center I have seen highly disciplined people and highly tense. Then in every meditation you have you also have lot of people who are hunting metta. But I have not seen balance in both of these. So you have to look at the Buddha. <coughs> Buddha is the classic example. Others are just following. And you should not have the exact balance to get the enlightenment. You should have that for the Buddhahood, Samma Sambuddha. To understand at a mess, the on the way you understand, then you can be arahant. You can be liberated. not you are perfectly Samma Sambuddha. You so can be... Liberty is good enough. Yeah. That's what we are compromising. Ja, ja, das ja, das ist aber... Ja, ich, äh, ja, ich muss das. Ich muss das jetzt so, übersetzen. Kann, <laughs> es ist, es ist, es ist, es ist, es ist nicht dass äh, man kann nicht das die deutsche Sprache verstehen kann, ist ein bisschen komplizierter. Wir haben gesprochen über äh, eine Arahat, die letzte Stufe, wo eine Arahat, er misst nicht gut und schlecht. Die habe ich die Frage gestellt, warum tut er nicht? Aber dann wiederum, die gesamte buddhistische Lehre ist ursachebedingt Entstehungsgesetz zu erkennen. Und die ursachebedingte Entstehungsgesetz heißt, wenn man fragt, die Frage stellt, was ist die Ursache, da ist schon Messung schon drin. Und dann habe ich gesagt, Moment, Arad misst nicht. Und man kann natürlich sagen, die, wenn man die Vergänglichkeit erkannt hat, da ist nichts mehr da in einer Vergänglichkeit zu messen. Dann hat der Mönch gesagt, Moment, er war äh, in so viel Meditationssache, äh, habe gesagt, Wer macht das? Dann hat er gesagt, ein ganz blöde oder eine Erwachte. Die ganz blöde Mess auch nicht, oder eine Erwachte ein Mess auch nicht. ein Verrückter. Verrückte. Eine Verrückte Mess nicht. Ja. Aber ja, so, das war das ganze Gespräch, ja. Die, äh, ja. Und, oh, oh. und, und, Yes, first standard, Okay. Okay, we have taken 40 minutes. Oh, yeah. Okay, sir. <laughs> there are no more questions, we can sum up the, wind up the situation. Yes, Thank you very much for the participation. habe noch was vergessen. ich habe noch was vergessen zu übersetzen. Das war, wenn wir in, ich habe gesagt, wenn wir in Meditation wirklich sind, das sind ein Teil, der vollkommen diszipliniert und ein anderer Teil vollkommen in Wettkampf. Ja, aber ich habe schwer gesehen, jemand, der Vakuum gesagt hat. and have So now what we're We had to change the distance. We will take a tea break now. Yeah, yeah. And five o'clock we So we sit now. Huh? We're supposed to be sitting at we